55 skirsnis Rusijos sąjunga su Krymo Hanatu buvo tik Turkijos ir Rusijos priešiškumo jogailačiams detalį. Sėkmingi Jono trečiojo veiksmai didžiosios Lietuvos kunigaikštijos pasienyje sutapo su Turkijos spaudimu Vengrijai ir įsigalėjimu Rumunų kunigaikštijose. Didėjant turkų pavojui Lenkijos atžvilgių, įtaka Moldavijai nenustojo būti Vengrijos, Lenkijos ir Turkijos nesantaikos obuliu. Tokiomis aplinkybėmis Lenkai siekia atnaujinti savo hegemoniją Moldavijai ne tiek palaikomi Lietuvos, kiek siedami visą tai su plačiaus antiturkiškos koalicijos kūrimu. Būtent tokiomis aplinkybėmis Aleksandras II krypo į Lenkijos politinių aktualių farvaterį. 1496 metų pavasarį atvykę į Vilniaus Seimą, Lenkijos atstovai kalbą pradėjo nuo unijos atnaujinimu. Lenkų delegacija veikė lankščiai, siekdama aptarti vieną iš senesnių neįinių aktų, kuriame nebuvo pabrėžiamas Lenkijos suzerenitetas. Ponų tarybos spaudžiamas – Aleksandras sutiko dokumentą patvirtinti su sąlyga, kad negaliotų ankstesni aktai pažeidžiantys didžiosios Lietuvos kunigaikštijos suverenumą. Faktiškai Lietuvos projektas numatė politinę sąjungą ir valdovų rinkimą iš jo gailaičių giminės, tai yra, tuo buvo siūloma savitarpio pagalbos sutartis. Supratę, kad Lietuvos padėties pablogėjimas jūs vis dėlto neprivers priimti atvirai neparodomo jauko, Lenkų delegatai grįžo namo. Tačiau Jonas Albertas vis tiek siekė išgauti Lietuvos pagalbą, todėl šiuo atveju sutiko su tiesioginiais susitarimais. 1496 m. Liepos rūpjūčio mėnesį Vilniuje Lietuvos ir Lenkijos atstovai sutarė, kad rudenį Aleksandras atvyks į Brastą, o Jonas Albertas į Liubliną tartis dėl karo veiksmų prieš Krymą ir Turkiją. Darybos įvyko 1496 m. lapkričio gruodžio mėnesį. Abiejų pusių atstovai sustikinėjo Parčiavoje. Duomenų apie šį tarimąsi liko nedaug, nes buvo slaptai susitarta dėl stambiaus karinės operacijos pietuose. Kai parodė vėlesni įvykiai, Lietuvos kariuomenė turėjo veikti prieš Krymo totorius, ypač prieš Očakovą ir turkų valdomą Cetatį Alba Dniestro žiotyse. Lietuvai šiuo atveju rūpėjo sustabdyti totorių puolimus. 1497 metais jie pasiekė Mozirio apylinkės, nužudė Kievo metropolitą Makarijų. Lenkų kariuomenė turėjo pulti Kilje, Dunojaus žiūtyse. 1496-1497 metais Lietuva ir Moldavija keitėsi pasiuntinybėmis, dėrėdamosi dėl draugystės sutarties sudarimo. Lenkija išgavo Stepono didžiojo pažadą paremti ją prieš turkus. 1497 metais birželio 26 dieną Jonas Albertas iš Lvovo įžygiavo į Moldaviją. Aleksandras II su Lietuvos kariuomenė patraukė iš Vilniaus į pietus taip pat 1497 metų birželį. Didysis kunigaikštis siekė veikliai paremti savo brolį, taigi ir Lenkų kariuomenės veiksmus Moldavijoje – Dauguma Pauno operaciją laikė smūgių Krymui, taigi kištis į pastaruosius karo veiksmus visai nebuvo linkusi. Pauno abejonė sutapo su 1497 metų rūpjūčio rugsėjų sandūroje atvykusiu Rusijos pasiuntiniu Petro Zabalotskio įteiktu Jono trečiojo įspėjimu dėl jo sūnaus uošvio Stepono didžiojo užpuolimų. Būtent taip aiškino Rusijos diplomatija prasidėjusius veiksmus Moldavijos teritorijoje. Tokiomis aplinkybėmis Aleksandras nesiryžo kištis į Moldavijos operaciją ir pasitenkino leidęs Lenkams į pagalbą išvykti tik negausiems savanoriams. Rusijos pasiuntiniui buvo atsakyta, kad Lietuvos kariuomenė žygiuoja prieš Krymo totorius, tačiau ji liko sukoncentruota Moldavijos pasienyje galimai Jono Alberto paramai. Šios paramos iš tikrųjų prireikė. Jonas Albertas vadovavo 50 tūkstančių vyrų kariuomeniai jie ėjo ir vasalinio vokiečių ordino jėgos, tačiau pasitikėdamas tokia didelė jėga žygio tinkamai neparengė. Nebuvo gerai atlikta nei diplomatinė, nei karinė žvalgyba. Laviruojantis tarp galingų kaimynų Steponas Didysis galiausiai palaikė turkus, kurių didelės jėgos pasirodė Moldavijoje. Įsikišo ir Vengrija, dar pasunkindama Jono Alberto žygį. Blogai krašte besiorientuojantys Lenkai susidūrė su stipriu priešu, išnaudojančiu visus reljefų privalumus. Nutraukti žygį susiorientuota buvo per vėlai. Grįžtant į Lenkų kariuomenį, Kozmino miškuose pateko į pasalą ir buvo skaudžiai sumušta. Lietuvos kariuomenė iš šios kovos veiksmus nesikišo, bet pridengė sumuštų Lenkų atsitraukimą jau jiems pasitraukus iš Moldavijos. Kozmino katastrofoje Lietuva nenukentėjo, nors ji negavo paramos iš didžiosios sordos. Dėl to buvo susitarta 1496-1497 metais pasiuntinybėmis, tačiau šios sordos priešiškumą Krymui išlaikyti pavyko. Nieko nedavė švedų prašomų Aleksandro antrojo tarpininkavimas Maskvoje 1497 metais. Pasinaudojęs tuo Aleksandras per tarptautinį avantūristą Morkų Salterijų 1498 metais pabandė pasiūlyti savo kandidatą į Švedijos sostą. Jis veikė nežinant Lietuvaus ponų tarybai bei broliams Jonui Albertui ir Zigmantui. Tai buvo neatsakingas laiko ir dėmesio švaistimas, laimė nesukėlęs kokių nors nepageidautinų pasiekmių. 1499 metais Liepos 12 dieną galutinai patvirtintoje Lenkijos ir Moldavijos sutartyje buvo numatyti ir tokie pat Moldavijos santykiai su Lietuva. Šiuo atveju Jonas Albertas buvo įgaliuotas atstovauti ir Aleksandro interesams, o 1499 m. rugsėjį jau pati Lietuva sudarė atskirą sutartį su Moldavija. Lenkijos pralaimėjimas pablogino visos jogailaičių dinastijos padėtį. Sužlugus Jono Alberto bandymui perimti iniciatyvą pietuose, 1498 metais pietinės Lenkijos žemės pirmą kartą nusiaubė turkai, o po to ir Krymo totoriai. Pastarėjai 1499 metais užpuolė Lietuvai priklausančią rytų padalę. Visos šios nesėkmės tapo ženklu Rusijai pradėti naujus veiksmus prieš didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje buvo suvokiama – kad išėties reikia ieškoti vienijant jėgas. Tačiau net ir dabar Lenkų politikai nepamiršo savo hegemoninių siekių, tik nebruko jų tiesiai. Tokiamis aplinkybėmis Aleksandro antrojo polinkiai Lietuvos poreikis gauti pagalbą ir kosminę sumuštų Lenkų santykinis sukalbamumas parengė dirbą susitarimui. 1498 metais pati lietuvių pusė pasiūlė atvykusiai į Vilnių Lenkų delegacijai sunorminti santykius. Tuo metu Vilniaus Seime tarėsi beveik vieni katalikai. 1499 metų pradžioje į Lenkiją tuo tikslu išvyko žemaičių vyskupas Martynas ir trakų vaivada Jonas Zaberezinskis. Susitarimo projektui pritarė Lietuvos Seimas. Lietuvos pasiuntiniai protestavo, kad Lenkijos atstovai Romoje mėgina tvarkyti Lietuvos vyskupijų reikalus ir reikalavo lygių susitarimo sąlygų. Sekė teigiamas Lenkų atsakymas. 1499 metais gegužė 6 dieną Krokovo Seime buvo priimtas abiejų šalių senatų susitarimo aktas. Jį pakartojo lietuvių pusės išduotas 1499 metų Liepos 14 dienos aktas. Susitarimas buvo grindžiamas 1413 metų Horodlės sutarties lietuvių ir lenkų bajorų aktais, atmetant Lenkijos suzerenitetą skelbiančias valdovų akto formulės. Valstybinių institucijų atžvilgių buvo įtvirtintas valdovų renkamumas dalyvaujant kitai pusiai. Faktiškai tai buvo tik savitarpio pagalbų sutartis, nebenumatanti tėvoninių jo gailaičių teisių Lietuvos sostui. Išoriškai lygiai teisės susitarimas su Lenkija pasiektas Paunų tarybos, o ne asmeninės Aleksandro antrojo pozicijos pagrindu, šiek tiek sustiprino Lietuvos padėtį. Tačiau tai buvo pasiekta labai pablogėjus abiejų valstybių tarptautiniai padėčiai. Rusijai tarpininkaujant – Jono trečiojo kurstomas Mengly Girėjus 1499 metais pareikalavo jam perleisti Kijevą, Kanevą, Čerkasus, Putivlį ir mokėti duoklę už 13 miestų, įskaitant ir išvardintuosius, valdymą. Hanas savo ruoštų pažadėjo Jonui trečiajam perleisti Kijevą ir Čerkasus. 1498 metais perėję sieną – Maskvėnai nusiaubė Rogačiovom, Censko, Lučino sritis. Tų pačių metų Liepos mėnesį didysis Maskvos kunigaikštis Lietuvos pasiuntiniui Stanislovui Kiškai jau atvirai grasino karu. 1499 m. rūpjūtį Glebavičiui ir Sapiegai, siūliusiems už Kievo garantiją pripažinti Jonui III visos Rusijos valdovų titulą, buvo atsakyta neigiamai. Matydamas į kur viskas krypsta, Aleksandras II Dar 1498 metais Livonijos ordinui pasiūlė sudaryti karinę sąjungą prieš Rusiją. Tuo tarpu Rusijos veiksmai vis labiau aktyvėjų. Jono trečiojo agentai, kurstantys pereiti į jo valdinystę, 1499 metais pasirodė Okos aukštupyje. Kuningaikštis Simonas Možaiskis, jis iš Aleksandrų gavo Karačiavą, Hotimlę ir Černigovą, kursytojus suėmė ir nusiuntė į Vilnių. Į Aleksandro rankas pateko Jono trečiojo laiškas, kurstantis menglį gyrėjų. Suderinusios tarpusavio pagalbos sutartį Lietuva ir Lenkija 1499 metais atsidūrė savo pavojingiausių kaimynų didelio puolimų akivaizdoje. C. Lietuvos pralaimėjimas Rusijai 15-16 amžių sandūroje ir Melniko unija. 1500 metų pradžioje Rusija pradėjo karo veiksmus Okos aukštupyje. Vasario mėnesį Maskvai pasidavė Bielajos kunigaikštis Simonas. Smulkų susidūrimai nusitėsė į pavasario pradžią. Gegužės trečią dieną pietinė Rusijos kariuomenės grupuotė vadovaujama Jokūbo Koškino įžygiavo prieš Brianską. Netrukus pajudėjo Jurgio Zacharijičiaus vedama centrinė grupuotė prieš Smolenską. Bransko pilį sudegino Rusijos šalininkai, o visiškai nepasirengęs vietininkas Stanislovas Bartoševičius buvo sučiuptas už Čižo dvare. Į rusų nelaisvę pateko ir bažnyčių uniją palaikantis Bransko vyskupas Jonatas. Plėtodamas savo sėkmę, Jokūbas Koškinas pasuko aukštyn paleidęs nusupę. Neberasdami išeities jam pasidavė Rilsko kunigaikštis Bazilius, Demetrijų Šemekos palikuonis – Ir iki tol aktyviai rėmės Lietuvą Simonas Možaiskis. Ypač skaudus buvo pastarojo atsimetimas. Benkščiau minėtų žemių jis valdė dar Staro Dubą ir Homelį. Jonui trečiajam pakluso ir Hotetovo bei Masalsko kunigaikščiai. Per porą mėnesių didžioji Lietuvos kunigaikštie neteko didelės savo rytų pasienio teritorijos. Jokubas Koškinas, turėjęs 7 tūkstančių naugardiečių ištrėmimo 1489 metais patirtį žinojo, kaip šiuose žemėse reikia įtvirtinti savo valdovų valdžią. Rūpiučio 6 dieną rusų kariuomenė užėmė Putivlį, kurį nelaisvę pateko vietininkas Bagdonas Glinskis. Kelias į Kievą buvo atviras. Paradoksaliai čia rusams sutrūkdė Krymo totoriai, neseniai taip nusiaubę šią sritį – kad jau nebe pirmą mėnesį veikianti pietiniai maskvienų grupuotė, bijodama neįsimaitinti, toliau šią kryptimį žygiuoti nesiryžo. Dar 1500 metų kovo mėnesį Jonas III atsiuntė savo laišką, kuriame paaiškino, kad prieimė savo tarnauti Aleksandro valdinius todėl, jokie buvo verčiami priimti katalikybę. Aleksandras II protestavo, kad nieko panašaus nebuvo daroma – tačiau buvo aišku, kad stipresniųjų pusė visada ras kuo pateisinti savo poelgius. Prasidėjo karo veiksmai akivaizdžiai parodė, kaip gerai jiems galėjo pasiruošti bei pasiruošė Rusija ir kaip blogai tai padarė Lietuva. Didysis Maskvos kunigaištis labai taikliai parinko momentą. Kozmino katastrofos išgazdinta Lenkija, nors ir sudariusi su Lietuva gynybos sutartį, nesirengė ginti savo sąjungininkės rytinių sričių o Krymo totoriams atsivėrė nauja perspektyva išplėsti savo puolimus. Karo užkluptas Aleksandras sugebėjo sureaguoti tik tada, kai Rusijos karo veiksmai jau įgavo didesnį užmūjį. 1500 m. birželio 8 dieną jis su kariuomeniai žygiavo iš Vilniaus, Liepos 9 dieną stovyklavo Borisove. Tačiau aiškaus veiksmų plano neturėta, vis dar vadovautasi pasienio kovų įvaizdžių. Link Smolensko pajudėjo 3,5 tūkstančio raitelių avangardas, susijungė su 500 Smolensko vietininko Stanislovo Kiškos raitelių. Šiam 4 tūkstančių raitelių būriui sustiprinam nedidelio skaičiaus Smolensko peistininkų. Vadovavo Etmonas kunigaištis Konstantinas Ostrogiškis. Elitinio būrio aristokratų vadovybė, labai pasitikėdama savo jėgomis, lengvabūdiškai užpuolė centrinės rusų grupuotės stovyklą prie Vedrošos upės. Danielius Šene čia turėjo iki 40 tūkstančių vyrų. Skaičius padarė savo. Liepos 14 dieną, tai buvo 29 šelonės mūšio metinės, tapo skaudžiu Lietuvos kariuomenės pralaimėjimu. Į nelaisvę pateko Konstantinas Ostrogiškis, Merkinis ir anykščių vietininkas Grigalius Astikas, Naugarduko ir Slanimo vietininkas Liutauras Hreptavičius, Mikalojus Hlebavičius. Stanislovui Kiškai pavyko ištrūkti. Aleksandras su pagrindinėmis jėgomis lietai judėjo į priekį, tik Liepos rūpjūčio sanduroje jį pasiekė oficialus karo paskelbimas. Moraliai Vedroša labai sukrėtė Lietuvos visuomenę. Tačiau artėjo ruduo – ir ilgai veikusios rusų paėgos šio savo pergalės išplėtoti nebesiryžo. Rūpiučio rugsėjo sandroje jūs pasuko atgal. Prislėgti lietuviai jų nepersekioju. Tuo tarpu šiaurinė rusų grupuotė vadovaujama Andriaus Čelednino iš Pskovo ir Naugardo smūgė sparninius smūgius. Paimusi Torapecą, jį pavieniais išpoliais siaubė Polacko ir Vitebsko apylinkės – Šie veiksmai tęsėsi birželio rūpjūčio mėnesį ir esminės įtakos karo eigai neturėjo. Visą karinę padėtį gelbėjų. Smolenskos rytis, kur buvo sustiprinta Lietuvoje atsidavusių bajorų žemėvalda. Pietuose 1500 metų pavasarį į rudenį menglį girėjus nusiaubė Kijevo, Podoliais ir Voluiniai žemės. Nerandant išeities, sutikta Krymui mokėti iš jų žemių po tris pinigėlius nuo žmogaus, skaičiuojant nuo 1499 metų. 1500 m. rūpiučio pabaigoje Aleksandras gavo galimybę Oršos pavietę, netrukdomas apžvelgti prasidėjusių karo veiksmų rezultatus. Pietinės rusų grupuotės laimėjimai kartu atskleidė ir su tuo atsiradusius jiems sunkumus. Nauja įgyta erdvė pailgino rusų komunikacijas. Rusams apsimokėjo, kad čia veiktų jų sąjungininkai krymiečiai. Tokia padėtis darė lemiamais centrinį ir šiaurinį frontą, ką Aleksandras gerai suprato. Rugsėjo ir spalio mėnesį jis praleido šitame ruože, sustiprino Smolenską, Vitebską ir Polocką. Polocko vietininku vietoje Jurgio Paco didysis kunigaištis paskyrė netrukus puikiai save pateisinusį Stanislovą Hlebavičių. Stiprindama šiaurinį pasienio ruožą, 1500 metų rudenį Aleksandras kreipėsi į Livonijos ordino, kuriam taip pat grėsė Rusija magistrą Valterį Pletembergą. Tuo buvo atnaujintas ankstesnis tokio turinio pasiūlymas. Tačiau daugiausia vilčių didysis kunigaikštis dėjo į Lenkiją. Nedaug Lenkų algininkų jau turėta 1500 metų vasarą, bet jie negalėjo nieko nulemti. Nuosekliaus veiksmų programos Aleksandras neturėjo. 1500 m. Liepos 2 dieną jis kreipėsi į visų jogailaičių valdomų šalių diduomenę miestus ir algininkų rotmistrus, skelbdamas apie steigiamą riterių brolyje kovai su schizmatikais ir žadėdamas geras samdaus sąlygas. Į Lenkiją buvo pasiūsta kažkiek pinigų. 1500 m. rudenį į Vilnių atvyko daugiau Lenkų ir Čekų karių, tarp jų turintys aukštą reputaciją Lenkas Jonas Karnkovskis ir čekas Jonas Černinas. Čia paaiškėjo, kad nebuvo tinkamai pasirūpintas svarbiausia šios kompanijos dalimi – pinigais. Jų pritrūko. Ir su kariškiais inteligentiškas valdovas nemokėjo susikalbėti. Gerai nepanaudojami ir neapmokami algininkai tapo vietinių gyventojų našta – Šiek tiek geriau sekėsi diplomatinė veikla, sėkmingai klausėsi darybų su Livonijos ordinu. 1501 metais kovo 3 dieną Vilniuje buvo sudaryta gynybinė sąjunga dešimčiai metų. Ordiną paragino ją sudaryti ir popiežius Aleksandras VI. Vengrijos ir Lenkijos karalių atstovų demaršas Maskvoje kažko nedavė, tik Jonas III sutiko dėrėtis dėl taikos. Laimiai 1499 metais patvirtinta taika su Moldavija garantavo jos neutralitetą pietų pasienyje. 1501 metais atšilus orui, Aleksandras II tikėjusi suderinti su limoniečiais savo algininkų veiksmus. Didžiausios ordos Hano Šigachmato smūgį nukreipti į Krymą, o pagrindinės Lietuvos jėgas panaudoti Rusų fronto centre prie Smolenskų. 1501 m. birželį Šigachmatas iš tikrųjų nubloškė Menglį gerėjaus paėgas į Krymą, išvėjo Bazilių Šemekaitį ir Simoną Možaiskį į Maskvą. Lydimas Lietuvos pasiuntinio Mykolo Chaleckio užėmė Rilską ir Severų Naugardą. Jo veiksmai sulaikė Menglį gerėjaus puolimą, tačiau Lietuvos kariuomenės paramos nesusilaukė. Nepavyko praktiškai suderinti ir sutartas operacijas su livoniečiais – Walteris Pletenbergas su dešimčia tūkstančių vyrų rūpiučio pabaigoje įžengęs į Rusijos teritoriją, prie Siricos upės sumušė Baziliaus Šuiskio vedamą rusų kariuomenę, sunaikino Ostrovo pilį, tačiau lietuviai vėlavo. Livoniečiai pritruko maisto, todėl turėjo palikti šį kovų rajoną tuo metu, kai Jonas Černinas jau artėjo prie jų. Pastarajam neliko nieko kito, kaip irgi pasukti atgal. Pirmus 8501 metų mėnesius Aleksandras II praleido Vilniuje. Jo birželio pabaigoje jis sužinojo apie Jono Alberto mirtį ir iš esmės nusišalino nuo karo veiksmų priežiūros. Lietuvos sąjungininkų gerai pradėta šių metų kampanija dėl jos pačiaus kaltei sužlugų. Visą savo dėmesį didysis kunigaištis paskyrė Lenkijos valdovų rinkimams, siekdamas tapti jos karaliumi. Rugsėjo 9 dieną Jis jau buvo Bielskė, norėdamas iš palenkės paveikti Lenkijos įvykius. Te buvo pasiūstos tik nedidelės jėgos Kryčievo ir Propoisko kryptimi, kur pasirodė rusų kariuomeniai. 1501 m. rudenį Maskvėnai įsiveržė į kunigaikščių Zaslavskių valdas. Mykolas, Teodoras ir Bagdonas Zaslavskiai spėjo surinkti savo jėgas, bet lapkričio ketvirtą dieną patyrę didelių nuostolių, buvo skaudžiai sumušti prie Stislaulio. Suspėję užsidaryti šioje pilyje, jie sugebėjo atmušti priešo puolimus, tačiau aplinkiniais rytis buvo žiauriai nusiaupta. Laimė pavieniai karo vadai sugebėjo veikti ir be konkrečių didžiojo kunigaikščio nurodymų. Į pagalbą Zaslavskiams atžygiavo einantis etmono pareigą žemaičių seniūnas ir trakų kaštelionas Stanislovas Kesgaila, lydimas Jono Černino algininkų. Kurį laiką pradėti mūšį nerizikavo ne viena pusė. Rusams pagaliau pasitraukus – Kesgaila sugrįžo į Vilnių, o Černinas į Polocką. Karo veiksmų sulėtėjimu 1501 metų rudenį ir žiemą Aleksandras II pasinaudojo ne 1502 metų kampanijai parengti, o gauti valdžiai Lenkijoje. Savo kandidatūrą į jos karalius jis iškėlė 1501 metų Liepos 25 dieną. Aleksandras prašė brolio kardinolo Frederiko Varmijos vyskupo Luko Vacelrodės, Moldavijos kunigaikščio, Vokiečių ordino didžiojo magistro pagalbus. 1501 m. rugsėjį Gardinė buvo sušauktas Lietuvos Seimas parinkęs delegaciją į Lenkiją. Į ją įėjo Vilniaus vyskupas Albertas Staboras, Vilniaus kaštelionas Aleksandras Alšėniškis, didysis maršalka ir trakų vaivadas Jonas Zeberezinskis – Patauris Mikalojus Radvila Goniondzietis sūnus, virtuvininkas Petras Aleknavičius.